Argento, tiu bela cae brila metalo, iam de longe captis la imagon de homoi. Gi servis ciel valora rimedo en comerzo, artae vercoe, cae technologia progresso. Sed hodiau, Argento altiras pli cae pli da intereso, ne nur pro sia historio, sed pro siae mirindae eblezoe por investado cae industrio. La historio de Argento estas profunda kaj fascina. Dum iarcento e gin usis kiel valuton diversae civilisoe, de antiqua Grekio gis meze epoca Europo. Argentae moneroi estis fidindae simboloi de ricetzo cae stabilezzo, ca ilia brilo allogis homoin al gia daura valoro. Quancam oro ofte ricevas plida atento, Argento estis la labor cevalo de valutoi. Pli abunda, pli atingebla, cae usata in ciu taga vivo. Hodiau, argento restas interessa investajo. Oni ofte consideras cin pli atingebla alternativo al oro, cun eventualo de granda gainoi. Investanto e turnas sin al argento, ciel maniero diversigi sia in havajoen cae protecti contra u inflatio. Interesse, centrae bancoi nun accettas pli da argento o lantaue, indicante pli grandan mondan intereson prigia economia gravezzo. Sed argento ne nur brilas en monuio. Pli ol duono de la monda argento productado provisas industriae in aplicoen. Gi estas essenza por renovigebla energio precipe por sun electro, char argento estas grava elemento por efficae sun paneloi. Char la mondo movigas al pli verda estontezzo, la postulo por argento rapide crescas. Ciutio povus peli la preson supren? Multae analisistoi opinias tiel. Argento ancao al frontas interesa in mercata in dinamicoen. Dum iaroe, gian preson subremis diversae mercatae technicoe. Sed tio povus shangigi. Ciu ni baldau vidos novan epocon, en ciu argento atingos sian vera naturan valoron? La lumo estas jam sur la horizonto. Argento estas pli ol metalo. Gi estas raconto pri historio, economio, cae progreso. Por tiui qui serchas brilan eblon por investado, argento ofertas interesa in promesso in. vi estas preta mal covrigian potenzon? Eble nun estas via momento por ek brili.